Egunon entzule guzieri, atzo gauean berantegia egan inspirazioa eskasean nintzen kronika prestatzeko, eta bat batean bihotzez beteriko mail bat errezibitzen dut. Hor nuen baionako ostatu baten partetik bere gaurko afariaren saltzeko promozio bat, eta bai urtean behin amodioaren eguna dugu zen Valentin famatua. Erreski kritikatzen dena, agun komertziala, konformista eta superficiala, ez dela behin baizik bainan egunero amodioa dierazten, bonbon batzuk biziki azkarrak ditugu, Baina ahale asumitu behar da ahala ere, gaur eguna bukatu eta zuen bikoteak zeit antolatu baute, ez ez asegetuko, ta kasu ez bada deus berizirik arguntantzia uartiki bat beden bilduko dutela. Urtero jazbaino originalagoa izan behar da, baina badakigu azkenean klasikoak, loreak, parfumak afarikanderekin direla beti martxan. Baina maleruski hortan ere bai ez da berpesta denentzat. Omen klase errikoiak eta ertainak iri handietatik kanpo ditugunak dituzte gehien ospatzen. Ta alderantziz diplomatuak eta urbanuak gutio ospatzen dutela. Baina edonun afera komplikatzen da, gure gaur egungo gizartean nun dena erakutsi behar den, obedena garbita orekatua, nun bikotean izatea lorpen simbolo bat den, ez da erretz sozialki ono bakarrik egotea? Bakardadea beti justifikatu behar da, takasu sobera irauten badu, suspizioa pizten aldu, pertsonaren seksualitateari buruz, zer gaitik ez du lortzen norobait epe luzean atxikitzen eta abar beren kontsulatzeko erraten den bezala hobe bakarrik egotea gaizki akompainatua baino. Baina jan bikotean edo ez, edo zen klasikoa, kontsumitzaile edo ez. Ez dezagunain zinetik bota gaurko aukera, gure bestearekiko edo gurekiko ere bai simpleki atxikimendua markatzeko momentu goxo batekin. Mirezker ageta zentzunik eta pesta ondeneri